Čitanje iz svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodi, slava O vrijeme ono, pristupi Isusu neki čovjek i pade na koljena, pred njim govoreći, Gospode pomiluj sina mojega, jer je mjesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu i dovedo ga učenicima tvojim i ne mogaše ga iscijeliti. A Isus odgovarajući reče, O rodene vjedni, i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi gamom i zaprijeti mu Isus, i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i na samomu rekoše, zašto ga mi ne mogo smo iznati, A Isus im reče, za neverovanje vaše, jer zajedca vam kažem, ako imate vjere, koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj, prijeđi odavde od tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće, a ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom, A kad su hodili po Galileji, reče im Isus, Sin čovječi, bit će predan u ruke ljudske i ubit će ga i treći dan ustaće. Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Kako je lepo, braćo i sestre, kada ima svetlosti, kada je vazduh prozračan i čist, kako je lepo kada nam Bog da da imamo ono što nam je potrebno za život i ne tražeći ništa više, kada mu blagodarimo, kada smo srećni sa time. Kako je lepo kada je život pred nama, kada mnogi planovi kada mnogi svetli ciljevi žive u nama i kada se u Boga uzdajući nadamo da ih dostignemo. Kako je lepo kada živimo u miru i u miru svoj život organizujemo po zakonu Božjem. Kada možemo slobodno i misliti i govoriti, kretati se. A kada nastupi tama svuda oko nas, onda nam i jedan zračak svetlosti pričinjava radost. Jer videći njega, javlja se nada. Kada nastupi glad, pa i parče hleba čini nas sretnim. I na tom parčetu blagodarimo više no što smo nekada blagodarili na onom izobilju koje smo imali. kada vihor rata počne da besni, kada vidimo oko sebe mnoštvo nečovečnosti, mnoštvo zločina, kada vidimo naše bližnje i one koji su nam nepoznati, kako padaju kao snoplje i u trenucima mira i predaha mi blagodarimo Bogu za te male trenutke. Kada dođe posljednji dan, kada počne da nam ponestaje daha, kada pogled počne da se zatamnjuje, kada srce počne sve slabije da kuca, Blagodarimo Bogu za svaki trenutak života i svaki naredni dan čini nam se veći no što, nos, što nam su nam se nekada činile godine. Da, braćo i sestre, evo u današnjem evanđelju čuli smo Gospod pošto je sišao sa gore Tavorske, na kojoj se preobrazio, a eto, i upravo u tom redosledu, jer preobraženje praznujemo za dva dana, a ovaj događaj koji se zbio nakon preobraženja praznujemo danas, čemu vidimo da u evanđelskoj nauci da na Hristovom putu i vreme i prostor iščezavaju. I ono što je bilo ranije, može biti i kasnije, a u večnosti sve to dobija smisao i punoću u zajednici sa gospodom našim Hristom. Dakle, nakon što se preobrazio pred svojim učenicima na Tavorskoj gori, i pokazao im slavu svoju božansku onoliko koliko ljudska priroda može da primi, da ostane čitava, da ne sagori pred tom silom, tom svetlošću netvarnom. Sišavši dakle sa Tavorske gore, nailezi na njega ražalošćeni otac, moli za sina, kaže mesečar. Kako mesečar? Tako što ga je đavo napadao upravo u vreme kada su bile mesečeve mene, tako da jadni otac uopšte nije znao da ga đavo napada, već kaže mesečar, misleći da je mesec uzrok njegove bolesti. A to jeste cilj đavola, da sakrije sebe i da sve ono što nam se dešava pripiše ili zvezdama ili evo mesecu ili nekim okolnostima, slučajnostima. I tako jadni čovek ne znajući otkuda dolazi nevolja, traži pomoć kod nekih drugih, a ne u crkvi Božjoj koja jedina zna uzrok bolesti i njeno rešenje pa onda odlaze kod nekih astrologa, kod nekih gatara. I đavo po svojoj lukavosti nekada se iskloni, ali znajte da čovek ostaje vezan njegovim lancem. Prije ili kasnije đavo će taj lanac povući. I ako se čovek na vreme ne trgne i ne pribegne tamo gde i mora i zašta je stvoren crkvu Božju, znajte da ga đavo neće lako pustiti i uzeće ga za svu večnost. A gospodu, evo ovaj otac, i nemajući svest ko je u stvari Isus Hristos. Slovljava ga sa gospode u svojoj nevolji, u svojoj muci. Čuo je da on čini mnoga čuda. Došao je kod njegovih učenika, ali oni nisu mogli ništa da učine. A gospodu ništa lakše. Samo prišavši i zapretivši demonu onom vlašću koju ima kao Bog, dagnao ga je i dečak bi zdrav, kao da se bolest nikada nije ni desila. I onda gospod, dopustivši to da učenici nisu mogli da isteraju demona, a još nisu ni primili duha svetoga, još nisu imali ni veru savršenu, jer i oni su posumnjali i kada je gospod poveden na raspeće, mnogi su se razbežali. A on daje pouku i njima, a preko njih i svima nama, da ukoliko imamo vere, makar koliko zrno gorušično, zrno malo, zrno neznatno, da ćemo moći i gore pomerati i da nam ništa nemoguće neće biti. Još dodaje da se ovaj rod, dakle rod zli, rod pokvareni, ne izgoni ničim drugim do molitvom i postom. I tu završava pouku, kratko, sažeto, ali onima koji traže spasenje, koji traže utehu, koji traže radost i sreću, koji traže svetlost u ovoj sveopštoj tami, sasvim dovoljno. Dakle, molitva i post, kako kažu sveti oci, dva krila duše čovečje koja nas vode na nebesa. I zato da se ne smućujemo pred naletom onih priča koje sve češće i, i same samih redova crkve dolaze da post i nije toliko bitan da je važno verovati, a Bog će dati. Ali kako možemo verovati tome kad reči gospodnje kažu drugačije? I naravno, Ne traži gospod post više no što mi možemo. On je ustanovio post kao meru poslušnosti, kao meru pokazivanja vere u njega, jer ako nemamo veru u najmanjem, kako ćemo imati u najvećem, ako ne možemo da postimo, kako ćemo postradati. Dakle, preporučivši molitvu, post, molitvu kao izraz smirenja i svesti o svojoj nemoći i svega onoga što ne možemo a što nam je potrebno za spasenje, da od, u molitvi od gospoda ištemo. Kažu sveti oci, prvo molitva blagodarnosti Bogu, pa onda molitva slavoslovlja, pa tek onda molitva iskanja. ne budemo drski, da tražimo, samo da tražimo ono što nam treba, ne blagodareći i ne slavosloveći Boga onda naravno, iako nam Gospod da to po svojoj velikoj milosti, ali put nije dobar, prije ili kasnije možemo potpuno otpasti. A kad je učinio to čudo, kad je poučio narod, onda nasamo učenicima stade govoriti o stradanju, o svojoj smrti, svome vaskrsenju. I eto, upravo ih je pripremao za ono što se imalo zbiti, onu strašnu tajnu, pa i za onu radosnu vest da se ne uplaše, da nada u njima ne ugasne sasvim. A upravo, evo, i na današnji dan, nedeljni, mi praznujemo tu radosnu vest to vaskrsenje Hristovo, tu pobedu nad smrću, to izobilje svetlosti koje nas čeka nakon tame ovoga života, to izobilje hrane duhovne kojom ćemo se hraniti na svu večnost, to izobilje života koje će nastupiti nakon onog posljednjeg dana i strašnog trenutka prolaska kroz smrt. Samo ukoliko naša duša bude oslobođena lanaca strasti, a svaka strast u stvari jeste taj lanac kojem nas zlobni demon vuče ka sebi i odlači od zajednice sa Bogom, od zajednice večnog života i večne radosti, nudeći nam tu privremenu, tu lažnu i prividnu radost, kao neki mamac, kao neku udicu kojom nas hvata. I ako ostanemo uhvaćeni, ako se odmah ne trgnemo, ona mi stavlja te lance, strasti koje jesu grehovne navike. I onda, onda već nemogući sami ništa učiniti, padajući u vatru i vodu, besneći i ludujući po ovome životu i ne znajući šta nam se stvarno dešava. Ali eto, imajući oce, imajući crkvu, bar njima pripadnimo, da oni umole gospoda za nas, da nam oni pomognu, jer gospod Gospod je poslušan crkvi svojoj, dajući i nama primer da i mi trebamo biti poslušni njemu kroz crkvu. I iscelit će nas, nemojmo sumnjati u to. Evo imamo današnju priču, pa imamo bezbori priča i kroz evanđelje i kroz svu istoriju crkve, kako je gospod od grešnika, od besomučnika, svetitelja činio. A upravo i danas naša sveta crkva praznuje spomen jednog velikog ravnoapostolnog svetitelja koji je živo evo gotovo u naše dane, strašne dane turskog ropstva, Grk poreklom, svetogorac po duši, misionar i apostol ravnapostolni Kozma Etolski, kao mlad došavši na svetu goru, tamo izučivši nauku pokajanja, nauku smirenja, nauku Isusove molitve, videći kako narod po svetu strada, kako su kao ovce bez pastira vođeni, kako se gubi izvorna nauka Hristova, kako narod sve više otpada, nemogući to trpi tu žalost u duši svojoj, ali i ne usuđujući se sam da išta učini bez blagoslova, savetuje se sa mnogim episkopima, patrijarsima i dobivši blagoslovom kreće u svet i silom Božijom pokretan propoveda reč Božju po selima i gradovima, po poljima, brdima, vraćajući narod Hristu i čineći mnoga čuda, seljujući bolesne, pa čak i Turke i Paše. Ali zlobni jevreji ne mogući to da gledaju, mada on nije govorio ništa protiv njih, ali mu najpre smestiše nešto što nije počinio, kod Paše i taj put ne, ne postradavši, ali izvukavši pouku, počeo je da govori i protiv njih, pa je i narodu Božjem govorio da nedelju praznuju i da pazar i trgovinu, da poslove završavaju drugim danima i da ono sa nedelje prebace na subotu, da dolaze u crkvu, post, molitvu, sve je to preporučivao. I gde god je dolazio, zabadao je krst u zemlju i taj krst je ostajao nakon njega kao svedočanstvo njegove propovedi i mnogi su nalazili utehu pod tim krstom. I on postradavši u Albaniji, ostao je i do dan danas kao moćni svedok Vaskrsenja Hristovog kao moćni propovednik reči Božje, kao velika uteha svim pravoslavnim narodima, ostavivši za sebe od mnogih beseda i propovedi osam zapisanih, kao i nekolicinu proroštava. A još jedne velike svedoke Vaskrsenja Hristovoga danas praznujemo – sedam efeskih mladića. U Efesu za vreme cara Dekija u prvim vekovima mučenja hrišćanstva kao znameniti mladići, jedan od njih je bio sin gradonačelnika Efeskog, ostali su bili oficiri u vojsci, ali doznavši car da oni služe Hristu, da veruju u njega, raznevi se poče da ih juri, da ih goni, a oni otidoše u jednu pećinu van grada i tu usnuše snom smrti, bez ikakve muke, bez ikakve bolesti, jednostavno predstaviše se. A car ne znajući da su predstavljeni, ali znajući da su u pećini, zazida pećinu i ona tako ostade zazidana mnogo godina, dok za vreme cara Teodosija ne bi Božja volja bila da se njihova smrt obznani na slavu Božju i na kori sviju. Naime, nakon što je crkva dobila slobodu, javiše se mnoge jeresi u redovima crkve. Mnogi vuci se ubaciše da ugrabe što više stada mogu Pa se tako javila Jeres koja je odricala vaskrsenje mrtvih, govoreći da je to nemoguće, da tela neće ustati. I poče ta Jeres da drma crkvu Hristovu. A upravo u to vreme neki pastiri koji su čuvali ovce tu kraj pećine, ne znajući šta se zbilo u njoj i ko leži unutra, počeše da uzimaju kamenje sa nje da bi napravili tor za ovce, A mladići, videvši svetlost, probudiše se i izađoše i ne znajući ni koja je godina, ni koji je vek, ni ko je car, ni, ni da je data crkvi sloboda. I kažu da je sam car Teodosije čuo za to i da je sam došao i da je razgovarao sa njima. I pošto su se svi ukrepili u nadi na vaskrsenje, jer nekoliko stotina godina njihova tela su bila cela i netruležna i život se vratio u njih. Oni ponovo odoše i usnuše ovim put, ovaj put sve do opšteg suda i vaskrsenja mrtvih. I eto, oni su se javili tada, u vreme cara Teodosija, ali javili su se kako da ukrepe tadašnje hrišćane, tako i nas, nas koje mnoge sumnje vitlaju, koje mnoge brige more, koji smo zaista nošeni tamo i vamo i stalno vezivani lancima raznih strasti, ali imajući svedoke koji su nam ostavili melem imajući i gospoda koji nam je i samoga sebe dao kroz evo svetu tajnu pričešća koju ćemo ako Bog da uskoro primiti samo telo i krv gospoda našeg ono što nam je ostavljeno da ako ga samo dostojno primimo da raskine sve okove naših strasti da pokida sve lance da rastera sve demone i da nas učini pričasnicima blagodati Božje, sa kojom Bog će uvek biti uz nas i svi će strahovi naši nestati, sve će muke biti lake i sa kojim će i onaj posljednji dan, posljednji dan kroz koji ćemo svi morati da prođemo kada više ne bude bilo važno ništa u ovom životu Ako samo budemo sa gospodom i s blagodaću njegovom, to će nam postati najradosniji dan kroz čitav život i da kroz svu večnost budemo sa gospodom, sa svima svetima njegovim, služeći mu kroz ovaj život u smirenju i gledajući slavu njegovu kroz za sve vekove. Amin. Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse!